mubyeyi muteze amatwi radiyo isanganiro kaze muri ano makuru avuga kuri mutaga tuyahera ku ngingo yagize abakora akazi ko kurungika amafaranga mu buryo bwa rimikashe bamenyesha ko kuva igenekezo rya mbere ukwezi kw'icumi na rimwe batazobandanya akazi kabo imvo n'amasezerano mashasha bahawe n'ishyirahamwe rimitere bavuga ko riri mu tunenge murabyumva muri ano makuru n'abana barenga ibihumbi eh, amajana ane bo mu ntara zegereye imbibe hamwe n'ababa mu mu ntara zicugurwamo butare barahebye amashuri mu kiringo cy'imyaka itandatu mu ishyirahamwe rikurikirana agateka k'abana bati hakwiye kujaho amategeko ahana ababyeyi bareka abana bagaheba amashuri ndasiye kubaha ikaze muri ano makuru tuhera mu bijyanye n'umutekano amasomero indwi n'amazu y'abanyagihugu mirongo irindwi yarasambutse muri komine gihogadi intara ya karusi kubera imvura yaguye kuva ku munsi wa gatatu maze no ku munsi wa kabiri ibyo biremezwa na musitanteri w'iyo komine asigura ko amashuri shingiro ya gihogazi ya mbere Naramba ramba hariyo yasambutse amazu nayo araguruka nayo nyene bisakazo ku mutumba yabikinga murago hamwe no ku mugwa mukuru wa komine musitanteri kiminwe Frederic akamenyesha ko imirima myinshi y'ibiterwa bitandukanye zitandukanye nayo nyene yononekaye cyane mu mwonga no ku mitumba agasaba leta n'abagira neza hamwe n'uwo wese abishoboye gufasha ngo abana biga kuri ayo mashuri yasambutse basubire kwiga abanyagihugu nabo bahuye n'ibyo byago kugira ngo bafashwe imvura kandi yarononye ibintu bitari bike mu ntara ya Kayanza aho imirima y'ibiterwa bitandukanye iri ku buringanire bwa na zitatu amazu cumi n'indwi ah, y'abanyagihugu babamwo yabomotse amasomero atanu akaba yaragurutse ibisakazo ibyo kaba hari byo byononywe n'imvura yaguye muri no minsi mutane wa komine Kayanza asaba abashikiwe n'ibyo byago na cyane cyane ab'imirima yabo y'ibiterwa yononekaye gusubira kurima gushasha Gilbert Nyandwi agasaba kandi abanyagihugu batashikiwe n'izo ngorane eh, gushigikira abagenzi babo amakuru tubateguriye abandanya abakora akazi ko kurungika amafaranga hakoreshejwe uburyo bwa rimikashi bamenyesha ko kuva itariki imwe ukwezi kwezi kw'icumi na rimwe ko batazobandanya akazi basigura ko imvo hari amasezerano mashasha bahawe n'ishyirahamwe ryo gutuma tumanakora imitere bavuga ko ari mu tunenge tutari duke nko kudasubizwa amahera mu gihe habaye kwihenda bagasaba leta gukurikirana icyo kibazo kugira ngo hatogwe umuti by'amariviya na kumana yaganiriye nabo abo barangura umwuga wabo wo kurungika amafaranga hakoreshejwe ubuhinga bwa rimikashe bamenyesha ko bahisemo kutazobandanya akazi kabo imvongo n'amasezerano mashasha baherutse guhabwa n'ishyirahamwe ryo gutuma tumana akora imitere arimo utunenge tutari duke nko kutabaza ikintu na kimwe iryo shyirahamwe mu gihe habaye ubusuma canke kwihenda n'iryo tegeko hariho uduce tumwe tumwe twashoboye gusoma tubona ko hari itegeko rivuga ko umuaja mu gihe buguruje amarimitage ziba kuba aja bahora babikoresha ariko bariyungunganya no ku bakiriya kandi kuko hariho ahadafata rero bategerezwa gukoresha rimikashe muri icyo gihe rero uruhombo rwo rwamara ruri kuri kote zose ababikoresha n'ababikenera abo barangura akazi ko kurungika amafaranga hakoreshejwe ubuhinga bwa rimikashe bavuga ko badatinya gutanga amakori ngo ariko byoba byiza bitunganijwe neza twebwe twemera neza kuriha amakori n'amatagisi mbere twari twaranabirondeye kuva kera ingene twabikora ariko ntitwari twari twabirose rero twashaka yuko limitere ahubwo ko yari yumvire ko turiha amakoni n'amatagisi ku baja bacu bobikora mu bundi buryo bagasaba leta gukurikiranira hafi icyo kibazo kugira gitorerwe umuti leta ko yodufasha ikavugana na limitere bakaraba ingene icyo kibazo cotorerwa umuti bonyene kubera limitere irafise ikibazo kuva na kera amayinite cyangwa amahera aratakara tukabura ukuntu dushobora kuyarekuramo leta nayo twayisaba ko yoba hafi ya y'aya masosiyete ya telekomunikasiyo kubera amakontara basinyisha abantu usanga harimo imitego imwe imwe eh, kandi itorohereza baba bari barakorana nabo iyo ngingo yo guhagarika akazi kuri abo bakora umwuga wo kurungika amahera hakoreshejwe uburyo bwa nimikashi n'amajana atanu na mirongo itatu n'icenda bahevye ishuri hamwe n'abahungu bangana ibihumbi mirongo ibiri na bitanu n'amajana atatu na mirongo irindwi n'umunani mu ntara ya kirundo hano urubibe n'u rwanda hariho ibihumbi mirongo itanu na bine n'amajana irindwi na cumi na batatu b'abakobwa hamwe n'ibihumbi mirongo itanu n'icyenda n'amajana icenda na mirongo ine n'icenda b'abahungu mu ntara ya makamba ihana urubibi na tanzania abana b'abakobwa bahevye bangana n'ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu n'amajana atandatu na mirongo itandatu n'umunani abana b'abahungu nabo bangana n'ibihumbi mirongo itatu na bitandatu n'amajana atanu na cumi na batandatu imuyinga ihana urubibe na Tanzania ikaba ari intara kandi irimo ubutunzi bacukuramwo murumva ko igihugu igihugu kihahombera twarabonye yuko hari imvo zitandukanye haba ubukene bufatiye mu muryango haba ku ntara aho ziherereye umwana agaca yiravya hakurya kugira ngo arabe yuko yoronka ubuzima haba mu ntara bacukuramwo inzahabu n'ibindi icokorwa icya mbere ni uko ibyo bitigiri kugira ngo bigabanuke umuntu wese ababyeyi leta abarezi twese duhimiriza abana kuja ku ishuri ikindi twosaba kumbure nuko mu minsi iri imbere leta yoshiraho itegeko yuko umwana ategerezwa kuja ku ishuri uwuhevye ishuri abavyeyi biwe bagahanwa mu bijyanye n'intwari ibereye inyigisho zijyanye n'itunganywa ry'amasoko ya leta ngo zigiye gufasha abazironkejwe mu kurangura neza imirimo bajejwe byashyikirijwe na bamwe mu baronkejwe izo nyigisho inyuma y'uruganda nkarishabwenge rw'iminsi itatu mu ntara ya karusi ku bashingwa bashingwamanza ba leta hamwe n'abakora mu gisata cyo gutunganya amasoko ya leta mu mugwi w'igihugu jejwe agateka kadina mu nsenda hashe hamwe no mu bushyirangange bw'ubutungane batunganije izo nyigisho basaba abazironse kuzikoresha neza ku nyungu y'igihugu Jean irakoze inyuma y'ugo ruganda nkarishabwenge rw'iminsi itatu ikarusi ku bijyanye n'itunganywa ry'amasoko ya leta bamwe mu baronkejwe inyigisho bavuga ko zigiye kubafasha kurangura imirimo bagejwe kurusha uko vyahora baritatira Prosper ni umwe mu bashingamanza ba leta bakurikiranye izo nyigisho turizera neza yuko hagiye kuba karusho kubera inyigisho twahawe twabonye amategeko ategerezwa gukurikizwa hari nayo niyo tuzohanura aho dusanzwe dutegerezwa guhanura ni ukuvuga inzego za leta bishyika bigakenerwa ko zitunganya amasoko twebwe nyine ubwacu turabona ko tuvanyeho ubumenyi tutahorana ubwo nabwo nibwo tugiye gukoresha mu gufashanya n'abo dusanzwe tujejwe guhanura no kuburanira umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu batunganije iyo nyigisho no mu bushikiranganji bw'ubutungane basaba abazironkejwe kuzikoresha neza Diomede Vyizigiro n'umuyobozi w'amategeko n'amatati mu bushikiranganji bw'ubutungane Nous apprécions les enseignements eus turashima inyigisho twaronse kandi mpamagariye abavukanyi kuzishyira mu ngiro mu kazi kabo ku nyungu z'abanyagihugu b'abarundi inyifato zigiye kubaranga mu guhagararira inyungu za leta cyane cyane mu madosiye yerekeye amasoko ya leta zizokwerekana ko umunyagihugu wese agejwe amatungo ya leta urwo ruganda rubaye urugira kabiri inyuma y'urundi rwaheruka kubera mu ntara ya Makamba haraciye amezi abiri mu ntara ya Karusi Jean de Dieu irakoze radio isanganiro tugushimira ijana ryirakoze mu gisata cy'imibano naho ibarabara rihude zone buterere na mubone aho basuka imicafu igice kimwe cyarakozwe mu korohereza abakoresha iryo barabara abanyagihugu bo mu buterere muri serire nyarumanga basaba ko ikindi gice kirimo iyarara cokogwa kugira ngo ibarabara isubire gukora nk'uko ryahora kuva kera jya mahayonga yarahishikiye kujya musozi w'iyarara wari umusozi uvuye nko hasi uduga hejuru warapima nk'imetero zararenga zibiri iryo barabara ryakoreshwa n'abanyagihugu bavuye muri zone ya buterere baja ku mubone ntiryari rikirengana biturutse ku iyarara ryahasukwa abanyagihugu bafashwe n'abarongoye zone ya buterere bakaba baragerageje kugabanya iyarara ryari rihari ubu igice kimwe kikaba kirengana wari umusozi ubona ko yagerageje agafata uruhande rumwe akagururutsa ni ukuvuga amakinga ararengana amamoto ararengana nubwo bitarengana nka kera mugabo ubu unye bararengana kwihangana turabye ukuntu hari hameze ariko muri aka kanya twari twagerageje gukora ibikorwa rusange turarondera akabarabara naho iryo barabara n'imiduga iharengana atangorane twasaba leta mvyeyi yuko yogira ico yodufasha nyakubahwa umukuru w'igihugu akadufasha akaturungikira imashini kugira dufashe kugira tugire barabara ryaguka ugaruke rwose winyarumanga ukagenda mubone ugashyika atangorane jewe ndi umunyagihugu ngaho nyine munyarumanga n'ukuri boza bakabidukuriraho n'ukuri kandi baba bagize neza serimana akaba arongoye umutumba nyarumanga kavuga ko ibyo bakoze bafatikanije n'abanyagihugu byatumye baca igice kimwe c'ibarabara naho nyene agasaba ko babafasha mu kubaronsa imashini yokora kugira ngo uyu musozi uveho twagerageje kurandura kuri dushaka kwiyungunganya nk'uko tubikwiye kubigenza nk'abatwara dutwara bene gihugu turafashanya n'abene gihugu kandi barabara barira imodoka ntonto ntonto idashobora kurengana twasaba yuko obuha yogerageza ikadufasha kuri ibyo ikaraba ukuntu yozana imashini igabanya ibyo bintu by'ibiyarara bikagabanuka kugira ngo ibarabara isubire aho ryahora iryo barabara ryahuza abanyagihugu bava muri zone ya buterere bajya ku mubone rikaba ritari rigikoreshwa bitewe n'uko hasuswe iyarara rivuye mu bice bitandukanye by'igisagara ca bujumbura aho abanyagihugu batari bagishobora kuharengana arakoze jamari mayonga amashyirahamwe akukira ishyirahamwe mpuzamakungu ni yiyemeje gushyigikira igikorwa cya rw'abantu inyubako buri n'ubworozi ruzoba na kabiri babishikirije babishikirije kuri uyu wa kane mu gikorwa cyo guhimiriza abasanzwe bafasha Burundi ngo buterere kugira ngo yorusasu mizogende neza muyobozi mukuru w'ikigo gitorokanya ibiharuro Istebu ngo baramaze no kuronka inyungu Michel Sengiyumva arongoye izo koperative muri iyo ntara avuga ko ibice bindi harimwo uh, izigeze munsi y'imiliyoni zitanu bafata ko zahombye bivuye ahanini ku ihindagurika ry'ibirere ku barimyi uh, n'indwara nyinshi zateye ibitungwa hamwe hamwe hamwe n'ubumenyi buke butandukanye ah, n'ubumenyi buke budakwiye mu byo gutunganya amakoperative avuga ko bagiye gukurikiranira hafi gusumba ayo makoperative kugira ngo ntihagire disubira guhomba gutyo abanyeshirahamwe ngo biteze imbere apenere muzagara imitumba yose amajana abiri na mirongo icyenda n'umunani igize intara ya ngozi yaronse yangurane leta yaha amakoperative sangwe ingana miliyoni icumi z'amarundi muri iyo ntara ngo byose byayakoresheje hanini mu burimyi n'ubworozi nk'uko bivugwa na michel nsengiyumva arongoye koperative sangwe ngo muri rusange arashima ingene ayo makoperative yitunganije ko ngo imice mirongo irindwi n'uduce icyenda ku ijana yateye intambwe kuri zijya miliyoni icumi bakaba bararungutse miliyoni zibiri n'ayarenga ariko ngo hari abo bicumbagira n'abandi bishenze birimo ko bahombye sengimba michel avuga ko uko guhomba kwaturutse hanini ku ndwara zafashe ibitungwa boroye irindagurika ry'ibirere ryononye imirima ikena ry'inzu z'ububiko bw'umwimbu na cyane cyane ku biraya ubumenyi budakwiye mu itunganywa ry'amakoperative n'ibindi ubu arongoye koperative sangwe mu ntara ya ngozi agategekanya kugwiza inyigisho zo gutunganya ayo makoperative kuba yarongoye kuzikurikirana gusumba hamwe rero no kuraba imbuto canke ibitungwa bikunda aha canke hariya aba ari byo biterwa canke byororwa cartographie culturale et pastorale mu gifaransa michel nsengiyumva akavuga ko ayo yitunganije neza arindiriye konti bazohabwa n'amakomine ngo barihe iyo ngurane arashimira abarongoye izo koperative muri rusange ariko akabasaba kwitunganya gusumba ngo na burya icyo cyakabiciye ngurane bagiye kugihabwa kuko cyamaze gushika ku makonti koperative sangwe zifite abanywanyi bangana ibihumbi mirongo indwi n'indwi n'amajana abiri mirongo icumi na babiri mu ntara ya ngozi Ano makuru yasodiremye avuga mu makungu mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo mu polisi ya Fizipete Giaconel yitwa Paul Murambe yari yahungiye mu gihugu c'ubirigi yemeye gutaha kugira ngo yitabe ubutungane mu rubanza rw'abikekwa ko bishe uharanira agateka Kadina muntu yitwa Floribert Chebeya n'umushoferi wiwe badana hari mu gitari kimwishira, mwishira itariki zibiri ruhenshi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi uwo mupolisi yari yaciriwe urubanza rwo gupfa nk'uko byemezwa n'umushingwamanza wiwe William Wenga yarungikiye ubutumwa bitekanije ko Paul Mirambe azoba ari Kinshasa ku matariki ari hagati ya 10 na 15 na 20 z'ukwezi kuza kwa Munyonyo